13. lekcija Mēs varam apjēgt cilvēku izturēšanos pret ārpasauli un varam gūt ieskatu, kā mums būtu jāizturas pret bērnu attiecībā uz viņa izturēšanos pret ārpasauli, ja mēs pamatā liekam tādus atzinumus, kādus mēs esam apgūši šajās lekcijās. Runa ir tikai par to, kā šos atzinumus atbilstošā veidā pielietot dzīvēm. Apdomājiet, ka mums uzmanīgi jāplūko tieši cilvēka divkārša izturēšanās pret ārpasauli, jo mēs varam runāt par locekļu cilvēku pilnīgi pretēju veidojumu pret galvas cilvēku. Mums jāapgūst šis grūtais priekštats, ka mēs locekļu cilvēku formas varam apiekt tikai, ja mēs priekšstatām, ka galvas formas tiek apgrieztas otrādi kā cimds vai zeķe. Tam, kas līdz ar to izpaužas – ir liela nozīme visā cilvēka dzīvē. Ja mēs to uzzīmējam schematiski, tad tas ir tā, ka mēs varam teikt, galvas forma tiek izveidota tā, ka tā zināmā mērā tiek spiesta no iekšienes uz āru, ka tā tiek piepūsts no iekšienes uz āru. Ja mēs iedomājamies cilvēka locekļus, tad mēs varam radīt priekšstatu, ka tie tiek spiesti no ārienes uz iekšu, šīs otrādi apgriešanās dēļ, Tas cilvēka dzīvē nozīmē ļoti daudz jūsu pierē. Atsauciet atmiņā, ka jūsu iekšējais cilvēciskais tiecas no iekšienes uz jūsu pieri. Aplūkojiet savas plaukstas, iekšējo virsmu un savas pēdas iekšējo virsmu. Uz tām nepārtraukti tiek izdarīts sava veida spiediens, tikai pretējā virzienā, kas ir vienāds ar spiedienu, kurš tiek izdarīts uz jūsu pieri no iekšienes. Tātad turot plaukstas pretī ārpasaulē, uzliekot savus pēdas uz zemes, no ārienes caur pēdām plūst iekšā tas pats, kas no iekšienes plūst pret pieri. Tas ir ārkārtīgi svarīgs fakts. Tas ir tik svarīgs tādēļ, ka mēs tādējādi redzam, kā īstenībā cilvēkā ir ar garīgi dvēselisko. Šis garīgi dvēseliskais ir plūsma, kas plūst cauri cilvēkam. Kas tad ir cilvēks pret šo garīgi dvēselisko? Iedomājieties, ka šur plūst ūdens straume un tiek aizturēta ar aizsprostu, ka tā uzplūst un veļas atpakaļ. Tā garīgi dvēseliskais kūsā pāri cilvēkā. Cilvēks ir aizsprosta, aparāts garīgi dvēseliskajam. Īsnībā tas gribētu netraucēti izplūst cauri cilvēkam, bet viņš to attur un palēnina – Viņš liek tam sevī uzkrāties, bet visādā ziņā šī iedarbība, ko es esmu apzīmējis ar plūsmu, ir ļoti īpatnēja. Es šo garīgi dvēselisko iedarbību esmu apzīmējis ar plūsmu, bet kas tā īstenībā ir pret ārējo ķermeniskumu? Tā ir nepārtraukta cilvēka uzsūkšana. Cilvēks stāv pretī ārpasaulē. Garīgi dvēseliskais tiecas pēc viņa, lai to nepārtraukti uzsūktu – Tādēļ mēs no ārpuses nepārtraukt slāņojamies nost, lobāmies nost. Ja gars nav pietiekami stiprs, mums vajag kādas daļas, kā piemēram nagus apgriezt, jo gars nākot no ārienes grib tos uzsūcot nopostīt. Tas noposta visu, un ķermenis aptur šo nopostīšanu. Cilvēkā ir jātiek radītam līdzsvaram starp postošo garīgi dvēselisko un miesīgi nepārtraukti būvējošo. Šajā plūsmā ir iebīdīta krūšu vēdara sistēma, un krūšu vēdara sistēma ir tā, kas metas pretī garīgi dvēseliskā, kas laužas iekšā postīšanai un tā caurauž cilvēku ar materiālo. Tādējādi jūs saskatāt, ka cilvēka locekļi, kuri sniedz sārā pāri krūšu vēdara sistēmai, tiešām arī ir tas garīgākais, jo locekļos vismazāk notiek matēriju radošo procesu uzsūkšana cilvēkā. Tikai tas, ko locekļos iesūtīta krūšu vēdra sistēma no vielmaiņas norisēm, panāk, ka mūsu locekļi ir materiāli. Mūsu locekļi augstā pakāpē ir garīgi, un šie locekļi ir tie, kas novājina mūsu miesu, kad tie kustas. Un mūsu ķermenim ir lemts attīstīt sevī to, uz ko cilvēks īstenībā ir noskaņots no savas dzimšanas – Ja locekļi kustas par maz, vai arī tie nekustas atbilstoši, tad tie nepietiekami patērē miesu. Krūšu, vēdera sistēma, tad ir laimīgā stāvoklī, priekš sevis laimīgā stāvoklī, ka locekļi no tās nenotērē pietiekami daudz. To, ko tā patur pāri, tā izmanto tam, lai radītu cilvēkā pārmērīgu materialitāti. Šī pārmērīgā materialitāte tad caurauž to, uz ko cilvēks ir noskaņots no savas dzimšanas, kādam viņam tā tad vajadzētu būt pret miesiskumu, jo viņš tiek dzemdēts kā dvēseliski garīga būtne. Tiek caurausts tas, kam viņam vajadzētu būt, ar kaut ko, kam viņam nevajadzētu būt, kas viņam ir materiāls tikai kā zemes cilvēkam, kas nav paredzēts garīgi dvēseliski vārda patiesajā nozīmē. Tas arvien vairāk un vairāk caurauž viņu ar taukiem – bet kad šie tauki nedabiskā veidā tiek uzkrāti cilvēkā, tad īsnībā garīgi dvēseliskajam, kurš ielaužas kā uzsūcošs process, kā patērējošs process, pārāk daudz stājas pretī, un tad tiek apgrūtināts tā ceļš uz galvas sistēmu. Tādēļ nav pareizi, ja bērniem atļauj saņemt par daudz tauku radošu ēdienu. Ar to viņu galva tiek nodalīta no garīgi dvēseliskā jo tauki guļas garīgi dvēseliskajam ceļā un galva kļūst tukša. Runa ir par to, ka ir jātīsta taktiska kopdarbība ar visu bērnu sociālo stāvokli tā, lai bērns tiešām nekļūtu pārāk tauks. Vēlāk dzīvē tauku rašanās jau ir atkarīga no visdažādākajām lietām, bet bērnībā, darbojoties ar normāli veidotiem bērniem, sevišķi ar īpaši vāji veidotiem, kuri var viegli kļūt resni tieši tādēļ, ka ir vāji, vienmēr jābūt pie rokas palīdzībai ar atbilstošu ēdināšanu pret pārāk stipru aptaukošanos. Bet pret šīm lietām neatradīsies īstā atbildība, ja neapsvērs tās tiešām lielo nozīmi, ja neapsvērs, ka gadījumā, kur bērnam atļauj uzkrāt pārāk daudz tauku, tur ar to nemākulīgi iejaucas pasaules procesā, kam ir padomā nodarboties ar cilvēku – ko tas izpauž tādā veidā, ka ļauj savam garīgi dvēseliskajam plūst cauri cilvēkam. Jo redziet, šajā cilvēka galvā notiek kaut kas augstākā mērā savāds. Cilvēkā, uzkrājoties visam no garīgi dvēseliskā, tas šļācas atpakaļ līdzīgi ūdenim, kad tas nonāk pie aizsprosta. Tas ir tas, ko garīgi dvēseliskais nes līdzi no matērijas, kā misisipī nes līdzi smiltis, Arī galvas smadzeņu iekšienē šļācas atpakaļ tā, ka smadzenēs, kur uzkrājas garīgi dvēseliskais, ir plūsmu virpuļi. Un materiālā apakaļsviešanā tad smadzenēs matērija nepārtraukti pati sevī sabrūk. Kad matērija, kura vēl ir caurausta ar dzīvību, pati sevī sabrūk, tātad tā atsitas atpakaļ, kā es jums parādīju, tad rodas nervs. Nervs rodas vienmēr, kad cauri dzīvībai gara nestā matērija sabrūk pati sevī un atmirst dzīvā organismā. Nervs dzīvā organismā ir atmirusi matērija, tā ka dzīvība tā tad pārvirzās, uzkrājas pati sevī, matērija sadrūp, sabrūk. Tā cilvēkā rodas kanāli, kuri iet visur, kuri ir piepildīti ar atmirušu matēriju, nerviem. Tad garīgi dvēseliskais var virmot atpakaļ cilvēkā. Gar nerviem garīgi dvēseliskais cilvēkam kūsā cauri, jo garīgi dvēseliskajam ir vajadzīga sabrukusi matērija. Tas liek sabrukt matērijai uz cilvēka virsmas, noved to pie nolobīšanās. Šis garīgi dvēseliskais tikai tad piepilda cilvēku, ja matērija viņā vispirms pamirst. Gar materiāli pamirušajiem nervu ceļiem iekšienē kustas cilvēka garīgi dvēseliskais. Tādējādi var ieskatīties tajā veidā, kā īstenībā garīgi dvēseliskais strādā cilvēkā. To redz spiežamies klāt no ārienes, attīstot uzsūcošu, patērējošu darbību. To redz iespiežamies, redz, kā tas tiek aizturēts, kā tas mutuļo atpakaļ, kā tas nonāvē matēriju redz, kā matērija sabrūk par nerviem un caur to garīgi dvēseliskais, no nu arī no iekšienes var izlausties pie ādas, pašam sev gatavojot ceļus, pa kuriem tas var tikt cauri. Jo caur to, kas organiski dzīvo, garīgi dvēseliskais cauri netiek. Tad kā jūs varat sev stādīties priekšā organisko, dzīvo? Redzēt dzīvo jūs varat iedomāties kā kaut ko, kas uzņem garīgi dvēselisko – kas neizlaiž to cauri. Nedzīvo, materiālo, minerālo jūs varat stādīties priekšā kā kaut ko, kas laiž cauri garīgi dvēselisko, tā ka jūs varat iegūt sava veida definīciju ķermeniski dzīvajam un definīciju kaulaini nervozajam, kā arī vispār minerāli materiālajam. Dzīvi organiskais ir gara necaurlaidīgais, fiziski nedzīvais ir gara caurlaidīgs. Asinis ir pavisam īpaša sula, jo tās pret garu ir kā necaurspīdīga matērija pret gaismu. Tās garu nelaiž cauri, tās patur to sevī. Nervu substance īstenībā arī ir pavisam īpaša substance. Tā ir kā caurspīdīgs stikls pret gaismu. Kā caurspīdīgs stikls laiž cauri gaismu, tā materiāla fiziskā matērija, arī nervu matērija, laiž cauri garu. Redzēt, Te jums ir atšķirības starp divām cilvēka sastāvdaļām, starp to, kas viņā ir minerāls, kas ir gara caurlaidīgs, un to, kas viņā ir vairāk dzīvniecisks, vairāk organiski dzīvīgs, kas aiztur garu viņā, kas ierosina garu radīt formas, kuras veido organismu. Bet tagad no tā seko dažni dažādas lietas cilvēku iztirzāšanai. Kad cilvēks, teiksim, fiziski strādām, viņš kustina savus locekļus – tas ir viņš pilnīgi un galīgi peld garām. Tas nav tas gars, kas viņā jau ir uzkrājies, tas ir gars, kas ir ārpusē. Vai jūs cērtat malku vai ejat, ja tikai jūs kustināt savus locekļus, kustināt liederīgam vai neliederīgam darbam, jūs nepārtraukti plunčājaties garā, jums nepārtraukti ir darīšana ar garu. Tas ir ļoti svarīgi. Tālāk ir svarīgi jautāt, ja mēs strādājam garīgi, kad domājam vai lasām vai tam līdzīgi, kā ir tad? Jā, tad mums ir darīšana ar garīgi dvēselisko, kas ir mūsos iekšā. Tad mēs ar saviem locekļiem neplunčājamies garā, tad garīgi dvēseliskais strādā mūsos un nepārtraukti izmanto mūsu miesīgo, tas ir tas pilnīgi izpaužas mūsos miesīgi ķermeniskā procesā. Tur nepārtraukti no šīs uzkrāšanās tiek atsviesta atpakaļ matērija – Garīga darba laikā mūsu ķermenis ir pārmērīgā darbībā, turpretī fiziska darba laikā mūsu gars ir pārmērīgā darbībā. Mēs nevaram strādāt garīgi dvēseliski, iekšēji nepārtraukti nestrādājot ar mūsu ķermeni līdzi. Kad mēs strādājam fiziski, ar domu palīdzību nosakot iešanas virzienu, ar domu palīdzību orientējoties, tad augstāk piedalās mūsu iekšienes garīgi dvēseliskais – bet garīgi dvēseliskais no ārienes iesaistās. Mēs nepārtraukti ieejam pasaules garām. Mēs nepārtraukti saistāmies ar pasaules garu fiziski strādājot. Fiziskas darbs ir garīgs, garīgs darbs ir miesīgs pie cilvēka un cilvēkā. Šo paradoksu ir jāapgūst un jāsaprot, ka fiziskas darbs ir garīgs, un garīgs darbs ir miesīgs pie cilvēka un cilvēkā. Gars mūs apskalo, kad fiziski strādājam. Mūsos ir darbīga, rosīga matērija, kad strādājam garīgi. Šīs lietas ir jāzina tajā mirklī, kad ar izpratni grib domāt par darbu, vai tas būtu garīgs vai fizisks darbs, par atpūšanos un noguršanu. Nevar domāt izprotoši par darbu un atpūtu un nogurumu, ja patiešām izprotoši necaurskata to, ko mēs tikko esam pārunājuši. Jo padomājiet, mani mīļie draugi, ja kāds cilvēks strādā par daudz ar saviem locekļiem, pārāk daudz strādā fiziski, kādas tam būs sekas? Tas noved viņu pārāk lielā radniecībā ar garu. Viņu taču nepārtraukti apskalo gars, kad viņš strādā fiziski. Sekas tam ir, ka gars iegūst pār cilvēku pārāk lielu varu. Tas gars, kas nāk pie cilvēka no ārpuses. Mēs padarām sevi pārāk garīgu, ja mēs pārāk daudz strādājam fiziski. No ārpuses mēs padarām sevi pārāk garīgu. Sekas tam ir, mums pārāk ilgi ir jāpadodas garam, tas ir mums pārāk ilgi jāguļ. Ja mēs pārāk daudz strādājam fiziski, tad mums pārāk ilgi ir jāguļ. Savukārt, pārāk ilgs miegs prasa pārāk stipru miesīgu darbību, kas nāk no krūšu rumpju sistēmas, bet nenāk no galvas sistēmas. Tā iedarbojas pārāk stipri ierosinot dzīvību, mēs kļūstam pārāk druģaini, pārāk karsti. Asinis pārāk mutuļo mūsos, tās ķermenī nevar tikt pārstrādātas savā darbībā, ja mēs pārāk daudz guļam. Tātad mēs radām patiku pārāk daudz gulēt no pārmērīga fiziska darba. Bet laiskie, tie taču guļ tik labprāt un guļ tik daudz, kā tas nākas. Jā, tas nāk no tā, ka īstenībā cilvēks darbu vispār nevar atstāt nedarītu. Laiskajam viņam miegs nav tā, ka viņš pārāk maz strādā, jo laickajam taču arī savu dienu ir jākustina savas kājas un kaut kā viņš taču arī žestikulē ar rokām. Viņš arī kaut ko dara, šis laiskais. Viņš īstenībā nedara ārēji apskatot, nemaz mazākā čaklais, bet viņš to dara bezjēdzīgi. Čaklais vēršas pie ārpasaules, viņš saista ar darbību kaut kādu jēgu. Tā ir tā atšķirība. Bezjēdzīga darbošanās, kā to dara laiskais, ir tas, kas vairāk pavedina uz miegu nekā jēgpilna darbošanās. Jēgpilna darbošanās liek mums ne tikai plunčāties apkārt garā, bet kustoties jēgpilni savā darbā, mēs arī garu pamazām ievelkam iekšā. Mums izstiepjot roku jēgpilnam darbam, mēs sasaistāmies ar garu – un garam tad savukārt nevajag pārāk daudz strādāt neapzinātā miegā, jo mēs apzināti ar to strādājam. Tātad runa ir nevis par to, ka cilvēks ir darbīgs, jo tāds ir arī laiskais, bet gan par to, cik tālu cilvēks ir jēgpilni darbīgs. Jēgpilni darboties, ar šiem vārdiem mums jābūt arī cauraustiem, kļūstot par bērnu audzinātājiem. Kad cilvēks ir bezjēdzīgi darbīgs? Bezjēdzīgi darbīgs viņš ir – kad viņš ir darbīgs tikai tā, kā to prasa viņa miesa. Jēgpilni darbīgs viņš ir tad, kad darbojas tā, kā to prasa viņa apkārtne, ne tikai paša miesa. Tas mums ir jāņem vērā pie bērniem. Mēs varam bērnu ārējo ķermeņa darbību ar vien vairāk un vairāk novadīt uz to, kas attiecas tikai uz fizisko, uz fizioloģisko vingrošanu, kur mēs prasām tikai ķermenim, kuras kustības mums jāļauj izpildīt un mēs varam bērnu ārējās kustības vadīt uz jēgpilnām kustībām, uz ar jēgu cauraustām kustībām tā, ka viņš ar savām kustībām nevis plunčājas garā, bet gan seko garam tā virzienos. Tad mēs ķermeņa kustības attīstām pēc ēritmijas. Jo vairāk mēs ļaujam vingrot tikai ķermeniski, jo vairāk mēs aizvadām bērnu uz to, lai tas attīstītu pārmērīgu tieksmi uz miegu, pārmērīgu tendenci uz aptaukošanos. Jo vairāk mēs ļaujam pārmaiņas pāršūpoties pāri uz ķermenisko, ko mēs dabiski nedrīkstam atstāt pilnīgi novārtā, jo cilvēkam ir jādzīvo ritmā, jo vairāk mēs atkal pāršūpojam atpakaļ uz kustību jēgpilnu esamību, kā eritmijā, kur katra kustība izsaka kādu skaņu, kur katrai kustībai ir sava jēga, jo vairāk mēs pārmaiņas ļaujam būt vingrošanai un eiritmijai, jo vairāk mēs izsaucam saskaņu starp miega un nomodu vajadzībām, jo normālāk mēs no gribas puses, no ārpuses uzturam bērnu dzīvi. Ka mēs pamazām arī vingrošanu esam padarījuši bezjēdzīgu par darbību, kas tikai seko ķermenim, tā bija materiālisma laikmeta pavadošā parādība. Tas, ka mēs to pat gribam paaugstināt par sportu, kur mēs ne tikai ļaujam izpausties vienīgi bezjēdzīgām kustībām, bez nozīmes, tikai no ķermeņa ņemtām kustībām, bet arī vēl ieliekam tajā bezjēdzīgu pretjēgu. Tas atbilst tieksmei novilkt cilvēku lejā ne tikai līdz materiāli domājošam cilvēkam, bet arī līdz lopiski jūtošam cilvēkam. Pārspīlēta sportošana ir praktiskais darvinisms. Teorētiskais darvinisms nozīmē apgalvot, ka cilvēks ceļoties no dzīvnieka. Praktiskais darvinisms ir sports un nozīmē radīt ētiku – kā cilvēku atkal novest līdz dzīvniekam. Šodien šīs lietas ir jāapskata tik radikāli, jo šodienas audzinātājam tās ir jāsaprot, jo viņam jābūt ne tikai viņam uzticēto bērnu audzinātājam, bet gan jāiedarbojas arī sociāli, viņam jāiedarbojas atpakaļ ejoši uz visu cilvēci, lai vairāk un vairāk neparādītos šādas lietas, kurām īstenībā pamazām ir jāiedarbojas uz cilvēci to tiešām dzīvnieciskojot. Tas nav nepareizs asketisms, tas ir kaut kas, kas ir iegūts no patiesu ieskatu objektivitātes un kas caur caurēm ir tik paties kā jebkura cita dabas zinātniska atziņa. Kā tad ir ar garīgo darbu? Ar garīgo darbu, tātad ar domāšanu, lasīšanu un tā tālāk, ir tā, ka to nepārtraukti pavada miesīgi ķermeniska darbība, nepārtraukti iekšējā organiskās matērijas sabrukšana, organiskās matērijas atmiršana. Tādēļ mūsos pārāk daudz nodarbojoties garīgi dvēseliski ir sabrūkoša organiskā matērija. Ja mēs visu dienu bez atlikuma pavadām tikai zinātniskā darbībā, tad vakarā mūsos ir pārāk daudz sabrukušas matērijas, sabrukušas organiskās matērijas. Tā iedarbojas mūsos. Tā traucē mums mierīgu miegu. Pārspīlēts garīgi dvēseliskas darbs Tāpat izposta miegu kā pārspīlēts fizisks darbs padara miegainu. Bet ja mēs pārāk stipri piepolamies garīgi dvēseliski, ja mēs lasām ko grūtu, tā ka mums lasot ir jādomā, ko gan šodienas cilvēks īpaši nemīl, mēs iemiegam ar to. Vai arī, ja mēs neklausāmies tikai tautas oratoru vai citu cilvēku pēdiņās ūdens liešanā, kuri saka tikai to, ko visi jau zina – Bet ja mēs ieklausāmies tajos ļaudīs, kuru vārdiem ir jāsako domājot, jo viņi saka kaut ko, ko vēl nezinām, tad kļūst noguris un miegains. Tā jau ir pazīstama parādība, ka cilvēki, kuri tāpēc, ka pēdiņās tā piederas, iet uz lekcijām un koncertiem un nav ieraduši tiešām domājoši un sajūtoši aptvert to, kas viņiem tiek piedāvāts, pie pirmās skaņas vai pirmā vārda iemiegi. Viņi bieži nosnauduļo visu lekciju vai visu koncertu, kur viņi bija ieradušies aiz pienākuma vai atbilstoši stāvoklim. Nu te atkal ir divējāda lieta. Kā ir atšķirība starp jēgpilnu ārēju darbību un bezjēdzīgu ārēju nodarbošanos, tā ir arī atšķirība starp mehāniski notiekošu iekšēju domāšanas un novērošanas darbību un starp nepārtraukti sajūtu pavadītu iekšēju domāšanas un vērošanas darbību. Ja mēs piekopjam mūsu garīgi dvēselisko darbu tā, ka saistām ar to nepārtrauktu interesi, tad šī interese, uzmanība, atdzīvina mūsu krūšu darbību un neļauj nerviem pārmērīgi atmirt. Jo vairāk jūs tikai lasāt, jo mazāk papūlaties izlasīt to uzņemt ar dziļu interesi, jo vairāk jūs veicināt savas iekšējās matērijas atmiršanu. Jo vairāk jūs visam sekojat ar interesi, ar siltumu, jo vairāk jūs veicināt asins darbību, matērijas dzīvīgumu uzturēšanu, jo vairāk jūs arī novēršat, ka garīgā darbība jums traucē miegu. Kad ir jāiezubrās eksāmenam, var teikt arī iekalt. Daudz ko uzņem pretēji interesēji, jo ja uzņemtu tikai interesanto, tad vismaz pēc šodienas attiecībām izkristu. Sekas tam ir tādas, ka kādam zubrīšana vai kalšana – uz eksāmenu izpostu miegu. Tā ienes mūsu normālajā cilvēka esamībā nekārtību. To īpaši jāņem vērā ar bērniem. Tāpēc bērniem vislabākais, un tas visvairāk atbildīs audzināšanas ideālam, ja mēs šo sasprindzināto mācīšanos, kas ir vienmēr pirms eksāmena, vispār atmestu, tas ir eksāmenus pilnīgi atmestu. Mācību gada beigās varētu norisināties tieši tāpat kā sākums – Skolotāji varētu uzlikt sev par pienākumu teikt, kāpēc bērns ir jāpārbauda. Man taču viņš vienmēr ir bijis acu priekšā, un es zinu pavisam labi, ko viņš zina vai nezina. Dabiski, ka tas šodienas apstākļos pagaidām var būt tikai ideāls, kā es jūs vispār lūdzu savu dumpinieka dabu nevērst pārāk stipri uz ārieni. Pagaidām vērsiet to, ko jūs varat dot pret mūsu šodienas kultūru, kā ērkšķus uz iekšieni, lai jūs iedarbotos lēnām, jo šajā jomā mēs varam iedarboties tikai lēnām. Lai cilvēki mācās citādi domāt, tad ārējie sociālie apstākļi ieies citās formās nekā tie ir tagad. Bet vajadzētu par visu domāt kopsakarībā. Jāzina, ka eiritmija ar jēgu caurausta ārēja darbība, fiziskā darba apgarošana un mācību pārveidošana par interesantām – ne jau banālā veidā, atdzīvināšana, burtiski ņemot, atdzīvināšana ir intelektuālā darba caura asiņošana. Mums jāapgaro darbs uz ārpusi. Darbs uz iekšu, intelektuālais darbs, mums ir jācaurasiņo. Pārdomājiet šos divus teikumus, tad jūs redzēsiet, ka pirmajam ir nozīmīga audzinoša un arī nozīmīga sociālā puse. Pēdējam ir nozīmīga audzinoša un arī nozīmīga higiēniskā puse.